Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dali našteti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih Posjetite nas www.palta.com Soba put, jer soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. Ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? Gosti seminara brat Abu Amina, brat Nusret i brat Hatab. Organizator i domaćin brat Bilal. Šta si ti uradio za islam? بلغ الدعوة لنا وانشر الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا Nemoj da se vadimo, braćo, pa i u Nuh, a.s. je sin bio kafir. Nemoj da se vadimo na ovu Ne do Allah ako bi neko zapao ovu situaciju. Jer je Nuh, a.s. proveo devet i po stotina godina i danju i noću pozivajući. Allahu te bareke i svoju porodicu svakako i drugi a koliko mi vremena provodimo pozivajući sebe sami, iščitavajući din Allaha te bare kvetala, razmišljajući o našem gospodaru, razmišljajući o našim dijelima, koji svakako ja o sebi govorim malo je. Što sam ja danas ovo uradio? Jel bi bilo radi čevapa ili sevapa? A što nisam uradio ovo, a mogu sam? Kad budemo, braćo, ovako razmišljali, bit će hajra, bit će velikoga uspjeha. ورفع أركانا قامت أمجاد قامت أمجاد Neminovno je, mi ne možemo izbjeći, braćo, da živimo i da se susrećemo s ovim ljudima. Sutra će naša djeca čak i da odrastu, da ne vide ništa od ovih stvari, od ove nepokornosti. Morat će izaći u ovaj bijeli svijet koji je sav pokvaren. Šta si ti uradio za islam? Salatu ala wa Muhammadin wa سيدنا wa wa وعلى wa وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم din Sva hvala i zahvala pripada Allahu te bareke ve ta'ala. Njega te bareke ve ta'ala slavimo i veličamo. Od njega uputu i pomoć i zaštitu tražimo i na njega se oslanjamo. Svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahu robi poslanik salavat i selam na njega i njegovu porodicu, ashaber i dva nula alehim i sve one koji im slijede u dobru sve do sudnjega dana. Amen. A zatim, bare kala fik, ali nisi trebao na takav način ono, da bar mene reklamiraš, ali hajde, hvala ti pomogu. Ja sam račio, vidite ovdje onaj jedan list malo duži pripremio a inače imam običaj kad e, smatram sa moga aspekta nešto vrlo važno, da pobilježim ono o čemu ću govoriti, da mi nešto ne pobjegne. Molim Allaha te otala da nam da hajre i da se okoristimo ovim sjelom i, ovim skupom inače ovih dana i da nam Allah te bareke prije nego se raziđemo oprosti naše grije. A, stvar o kojoj želim ja govoriti smatram jedan veliki prioritet za sve nas. Krećem od sebe i nadam se inša da će ovo biti prvenstveno meni usmjereno, a onda i svima nama. Lijepo je, hvala Allahu da mi vodimo račun, da ne zapostavimo ljude, pozivanje ljudi, da dava fino ide, funkcioniše tamo vani. Ali, vraćo, ne smije nam se desiti jedna stvar a ja ću ispričati i početi ovaj govor jednom hikajom, jel tako? Nadam se da ćemo inšala o koristenju. Tako bio jedan insan koji je volio hajr, da radi za hajr, pa riješi on treba nešto raditi, popravi stanje, vidi ljudi, pogleda oko sebe, pogleda na televiziju, sve to vidi država nikakav. Kaže, ja ću sebi dati nekoliko godina odredi pozivam čitavu državu. Prošlo je tih godina, sjeo, sabro, oduzeo, vidi nema nikakvih pomaka. Kafana gdje je bila, još jedna nikla, tako dalje. Kad kažemo nema nikakvih, to su znači vrlo mali. Zatim, kažem, greška, suzit ću ja ovo na svoj grad. Tako opet rezultati, sabiranje, nema nešto posebno. Kaže onda, moja mahala. I to kad je se završilo, opet prošlo nekoliko godina, nema nekih rezultata kaže, sad znam šta treba. Ja i moja porodica, pa onda okupi čeljad, a već je prošlo lijepih godina. Okupi čeljad, sinovi čeri, to je već naraslo, cure, momci, tako dalje. E, kaže, sad ćemo mi lako, lako je Pa mu kaže onaj sin, znaš šta babo, aj ti sebi živi bio, pusti mene, ja sam, znaš, mam neki svoj svijet, neke filmove svoje, guraj ti svoj, ja svoj. Tako on viđe, Potrošio je vrijeme, dragocjeno vrijeme tamo gdje je hajr, ali je u tom svemu zaboravio prioritete. Pa će ovo, inšala, biti govor večeras o našim prioritetima. Allah te bareke ta'ala kaže Ja ijuhel amenu u anfusakum wa ahlikum nara. O koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice vatru. han nasu wal hijjare. Čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Allah te barek prvo naređuje, ovo je naredba nama, sebe i svoje porodice. Zatim na drugom mjestu Allah kaže Ja ledine amenu alejkum anfusakum O vjernici, o sebi se brinite. La je man dal i Neće vam nauditi onaj koji je zaluto ako ste na uputi Zatim Allah te bareke ve taala na trećem mjestu kaže Ja ladine amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. O vjernici, Allaha se bojite i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio. Svako pona osob šta je on lično za sebe, to jeste za sutra, za sudnji dan pripremio. Zatim Allah te bareke ta'ala kaže وَلَا أُقَسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَ i kunem se dušom koja sebe kori. Spominje Ibnu, Ibnu al-Qaim al-đavzi rahmatullahi alaih u svome dijelu Igrafetu lehvani min masajidi šeitani al-đevabu šafi al-đevabu kafi limen sale ani deva i šafi. To je djelo na naš jezik, je tako prevedeno kao šeitanove zamke i djelotvoran ili kompletan lijek, odgovor onome ko traži, jel tako, ko traži lijeka. Spominje u ovoj knjizi u jednom poglavnju baš ovaj aj, njegovo značenje. Pa kaže učenjaci Selefa prve generacije razišli su se na dva mišljenja po pitanju značenja ovo El-Lawane, Šta ono označava, odakle dolazi. Pa su jedni rekli da je to iz korijena eteleum, što bi značilo dvoumljenje ili kolebanje, tako? Pa bi kod njih bilo duša koja se dvoumi, jel tako? Duša koja oklijeva. A drugo značenje također spominje od korijena eleum, što bi značilo grđenje, korenje i tako dalje. Pa kaže, prioritetnije je ovo drugo mišljenje i tu spominje da je Sa'id ibn Džubeir upitao Ibn Abasa radijallahu anhum šta znači allavan pa mu on kaže to je nevaljala duša tada je rekao da je to grešna duša Mujahid kaže to je duša koja se kaje zbog propuštena pa sama sebe kori a ta prenosi od Ibn Abasa radijallahu an, anhum kaže to je duša, svaka duša koja će se na sudnjem danu da kori. Duša čovjeka koji je činio hajer zato što nije više hajra učinio u prilikama kad je imao mogućnost i kad je mogu. I duša čovjeka koji je činio šer zato što ga se nije klonuo. Ovo također zastupa Ikrime i spominje Ibnul Kethir, Rahmetullah alej, u svome tefsiru da je ovo mišljenje odabro Ibn Džerir, Rahimahullah. Braćo, vidimo da je Allah te bareke ve taala spomenuo zakleo se dušom koja sebe kori. Kod Allaha te bareke ve taala sve ono čime se čime se kune ima veliki značaj. Duša koja sebe kori. Bileži imam Ahmed hadith i imam Tirmidhi rahmetullahi alejhim alejhima u kojem kaže el kejisu men dane nefsehu wa amile lema ba'da al mauti vješt, to jeste uspio, jer onaj braćo koji je vješt u poslu, on će ga i privesti kraju, on će i da uspije, jel tako? Uspio je onaj koji natjera svoju dušu na polaganje računa i bude radio ono što dolazi nakon čega? Nakon smrti. Wala ađizu men wa A slab, nemoćan, to jeste nije i neće uspjeti onaj koji bude slijedio prohtjeve svoje duše, šta? Dajući im i dajući im i dajući njoj prednost nad Allahom te bareke wa ta'ala. Ovaj hadith je, braćo, slab. Učenjaci su ga tako ocijenili. Međutim, njegovo značenje je svakako ispravno. Zašto? Zato što onaj koji bude prepustio svoju dušu čemu? I sebe prepustio svome nefsu. Odvešće ga u šta? Odvešće ga u zabludu. Allah te bareke kaže ja Davudu inna ke halifeten fil ard fahkum bejne nasi bil haq o Davudu mi smo te učinili namjesnikom na zemlji pa sudi ljudima po pravdi te tebi heva i nemoj se, šta, nemoj slijediti strast fe yudilleke an Pa da te odvede od Allahova puta. Pa da te odvede od Allahova puta. Allah te bareke taala upozorava da je slijeđenje strasti odvođenje samoga sebe, da će te ta duša, taj nefs, ta strast odvesti sa Allahova puta. Zato što je Allah te bareke i svoje mudrosti šta? Stvorio nefs čovjeka, a zatim učinio da teži za nekim stvarima. A te stvari je šta? Učinio ili zabranjenim, ili pokuđenim i tako dalje. Zašto? Da bi ispito one koji su rekli amena, jel tako? Vjerujem. Hoće oni vjerovati u ono što im nije gospodar naređuje ili zabranjuje ili će to biti samo puko vjerovanje na jeziku i govor o potvrdi srca, a nikakvoga djela. A srce je pokazatelj, jel tako, to jeste, udovi su pokazatelj onoga što čovječije srce krije. Pa je nemoguće da insan dođe u firmu i kaže, ja šefe, volim tebe i tvoju firmu i želim napredak tebi, i tvojoj firmi, ali sad ja odo kući, žena me nešto zove. Volja ti rad, nemoj ti meni, ja sam tebi potvrdio, ja tebe u srcu volim, ti ne znaš šta je u mom srcu, nemoj se petak, tako dalje. Da li bi mu iko ovo povjerovao? Nema sumnje, braćo, da ne bi niko. Zato Allah te bare kevetara spominje nevjernike, pa kaže o njima, Rubbama je vadu ledine kefaru leukeanu muslimin. Zažalit će kafiri, nevjenici, često će oni žaliti zato što nisu postali muslimani. Verhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal ya'lamun. Pusti ih neka slobodnim prevodom žderu jer oni žderu ulajke kel an'am bel hum adal oni su ko stoka i gori zato što im je Allah dao razum, a oni su se spustili na, nivo životinje i ispod toga, pa su još gori. Pusti i nek žderu, nek jedu i nek se naslađuju i nek im zavara nada. Ono srce čisto i one stvari njihove kojima se oni, kojima se oni pokušavaju opravdati. Tako vidimo da im je Allah te bareke opisao na ovome mjestu i u mnogim drugim ajetima da su to oni koji samo svojoj svome nefsu udovoljavaju. Kud ga ponese, tu je. Šta mu naredi, pokorio se. I tako on svoj život proturi dok jedan dan ne stigne ga kabur, dok ga ne stigne kabur. Bileži također Imam Ahmed hadith da je, da Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anha rekao Sviđajte svoje račune prije nego što budete pozvani na sviđanje računa. Vagajte svoja djela prije nego što budu izvagana. Lakše ćete račune položiti sutra ukoliko im danas sami sa sobom svedete. Ukrasite se za sudnji dan jer ćete biti izvedeni i onda nema ništa da će biti skriveno. Subhanallah i Ukrasite se čime? Mnoštvom namaza, mnoštvom sežde, uzimanjem abdesta, fi. postom i svim onim stvarima za koje je spomenuto da će to biti ukrasi vjernika na sudnjem danu. Obilježja njihova ukrasite se, preispitajte svoje, sebe, svoja stanja, kako bi insan imao priliku šta? Da popravi svoju situaciju dok ima vremena. Ako ne budeš nastojo ti da razmišljaš o sebi, ima tvoj saputnik na lijevom ramenu i tu u okolini koji će sigurno razmišljati o tebi i nastojati tvoju situaciju da unazadi. Zato, braćo, Najpreća stvar na nama jeste da šta? Vodimo brigu o sebi. Bekjane emruhu furuta, kaže Allah te barikata. I njegovi postupci daleko su od razboritosti. Hasan el Basri, rahimahullahu ta'ala ali kaže, a ovo isto spominje Ibn Qajim u ovome dijelu koje treba čitati, braćo, čitati, ne samo čitati, razmišljati o njemu i o tim stvarima tamo, Kaže, to je onaj koji je upropastio svoju dušu. Nije vodio brigu o njoj. I takvog ćeš naći da vodi brigu samo o svom dunjaluku i metku. Zapostavljajući din, zapostavljajući Allaha te bareke vetala, zapostavljajući propise, lahko kršeći naredbe, prelazeći, nema veze, hajde, nije širk, nije kuf. I na kraju pad na nos. Zato Allah te barek od tada kaže Kella bel tuhibbun al ađile U istinu vi ovaj prolazni svijet volite. al ahire A o onome malo brige vodite. E jahsebul insanu e suda. Zar misli insan da će biti sebi prepušten? Kaže Ali ibn Abi Talib u tefsiru ovoga ajeta da mu neće biti naređeno i zabranjeno. Da će on raditi šta on hoće na dunjalu. Što si ti došao na ovaj svijet, kaže da proživim. Onaj ne pije, ne puši, ne zinaluči, ne ide u kafanu. Pa što, kaže, živiš? Šta će ti život? Ovako razmišlja svijet, braće. Ovako razmišljaju oni koji su daleko od razboritosti, zbog toga što su udaljili sebe svojim grijesima. Vama asabe kemin sejijetin Femin nefsiku. Ono što te šta, od musibeta, od lošega zadesi, sam si sebi kriv. Nemoj kriviti nikoga. Pozivi su stigli, ali din se ne prihvata. Kad neko kaže, ne idi u onu šumu, minsko polje ima minirano, svi zaobilaze. Iako nije niko siguran možda da ima. Ali kad neko kaže, ne radi to, ideš u džehennem sa tim stvarima, kaže, pusti ti, šta ti znaš. Da Allah bareke wa ta'ala Vidimo, braćo, da je mudar i pametan onaj koji vodi brigu o sebi, o svome vladu, jer smo mi pastiri naših stada i bit ćemo odgovorni za njih, bit ćemo pozvani na odgovornost za njih i zbog njih. Šta smo radili da oni budu kako treba? Allah te barek je nemoj da se vadimo, braćo, pa i u Nuh, je sin bio kafir. Nemoj da se vadimo na ovo. Ne do Allah ako bi neko zapu ovu situaciju. Jer je Nuh, proveo devet i po stotina godina i danju i noću pozivajući. Allahu te bareke i svoju porodicu svakako i drugi. A koliko mi vremena provodimo pozivajući sebe sami, iščitavajući din Allaha te bareke vetala, razmišljajući o našem gospodaru, razmišljajući o našim djelima, koji svakako ja o sebi govorim malo je. Što sam ja danas ovo uradio? Jel bo bilo radi čevapa ili sevapa? A što nisam uradio ovo, a mogu sam? Kad budemo, braće, ovako razmišljali, bit će hajra, bit će velikoga uspjeha. A sa drugu stranu, ako ne budemo ovako razmišljali, desit će se neke druge stvari. Jedna od tih stvari, braćo, bit će, Allah te bareke ta'ala spominje, Ja i ladine amenu, lime takulune ma la tefa'lun. O vjernici, zašto govorite ono što ne radite sami. Kebure maktan inda Allah an takulu ma la tef'anu. Krupno je to kod Allaha da govorite ono što ne radite. Ovo je braćo bila osobina onih prije nas. E emurune nase bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tetlune il kitab la ta'qilun. Zar da tražite od ljudi da čine dobra djela, a pritom sebe zaboravlja Vi koji šta knjigu čitate. Efela zar se nećete opametiti? Allah te barek ta'ala nas upozorava da je jako opasno ako insan ne bude vodio brigu o sebi i ovo što nam je Allah naredio prvenstveno, lako se može desiti da će upasti u raskorak. Neće biti ni svjestan, jer on se šta ne povraća sam na sebe da razmisli u jednome svome danu, čekaj malo da vidim u što je ovaj dan prošao. Onda lahko može desiti se šta? Allaha te barek ja tada molim da nas zaštiti od toga sve. Da govorimo ljudima ono što sami ne radimo. Allaha molimo da nas zaštiti od toga i da popravi naše stanje. Zato što će ovakvi braćo spominje Tirmidhi u hadithu, a i drugi, da će šta? Čovjek biti u džahennem bače. Pa će mu ispasti crijeva i on će početi oko njih da kruži poput magarca u onome, kako se zove, žrvnju, jel? tako nešto, kad se vrši šenca. Pa će se okupiti oko njega džehenemlije, pa će ga prepoznati, pa će ga pitati, šta je s tobom? Zar ti nisi naređivao dobro i odvraćao od zla? Pa će reći, jesam, naređivao sam dobro, sam ga nisam činio. Odvraćao sam od zla, a sam sam ga činio. Subhanallah i Allaha molimo da nas sačuva od ovakve situacije Zatim, braćo, sljedeća stvar koja se lahko može desiti ako ne budemo preispitivali sami sebe i ne budemo dovoljno pažnje i vremena posvetili sebi i našim porodicama, jeste ono što Allah spominje Ja i amanu kaseeran min adh in inna ba'da vjernici klonite se mnogi sumnjičenja. U istinu su neka sumnjičenja grije. Insan će početi voditi brigu o nečem drugom ako ne bude vodio onome o čem treba o sebi recimo, pa će onda on početi da vodi brigu o drugima. Kako ovaj, šta ona šta on reče, vidi nešto, ovo, ovo, tako dalje. Pa će u takvoj situaciji šta? Allah kaže, valjate džesesu i nemojte uhoditi jedni drugi. Onda će početi da uhodi ljude zbog tih svojih sumnja i sumničenja. Zapadaće, to jeste u prevodu zapadaće sve iz situacije u goru situaciju. Jer on nema vremena da razmišlja o sebi. On nema kada pogleda svoju djecu, da im stavi preda se, da vidi koliko su napredovali, a koliko nazadovali. Zato što mora da sagleda sve situacije kod drugih. Njegova avlija je tu, ali on kod komšije svaki dan čisti dvorište. Ovo pokazuje ili je on svoju avliju očistio, ili nešto sa njim neštima. A čak i da je očistio, opet za izvjesno vrijeme šta? Zaprljaće se. Ima potrebu da je nadograđuje. Zatim Allah te kaže Vala yabata ba'dukum Bada. I nemojte jedni druge gibetiti. Nemojte jedni druge ogovarati. druna mel gibe, kaže Rasul sallallahu alaihi sallam. Pita sahabe radijallahu ta'ala. Znate li vi šta je gibet? Znate li vi šta je ogovaranje? Kalu Allahu Rasuluhu a'lam. Rekoše Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam znaju najbolje. Gledaj edeba sahaba, Pita im poslanik sada sam, znate li koji je ovo dan? Kaže, mi smo se prepali da, da mu nije nadio neko drugo ime, pa smo ušućili. Znaju oni koji je dan, subhanala u, u jednoj drugoj staci, na refatu, tako? Ali oni poštuju svoga poslanika, sallallahu alaihi sallam. Poštuju ga, zato što im on, šta, pojašnjava put koji vodi do dženneta. Ovo je postrek nama da poštujemo, nije mene braću, nego našu braću koji, hamdolina, uče nas ovoj vjeri jel tako? I od koje uzimamo znanje. Da bi nam se Allah te bareke ta'ala smilovu i da bi i mi našli hajera u to i da bi na takav način, inša Allah ta'ala, došli do dženneta, do Allahove milosti u prevodu. Znači, braćo, pita im poslanik sallallahu alaihi sallam, znate li, kažu Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam, najbolje znaju. Zikruke ehake bima jekre. Da spomeneš svoga brata po onome po čem on ne bi volio da ga spomineš. Efereite, kile, in fi ehi ma A šta misliš Allaho poslaniće, ako bude pri njemu ono po čem ga ja spomenem? Pita neko sad. Ja nisam slagao na njeg ništa. Rekao sam, eto nešto, neku njegovu osobinu koju mu je Allah dao. Nije sad tamo uhvaćen u zinaluku, pa da ga ne gibetimo, šutit ćemo. Nego nešto što tvoj brat ima pri sebi od neke mahane slabosti, a ne bi volio da to neko zna, jer je, eto, Allah te bari kao tala uskratio mu neku blagodat, i tako. Ako bude to pri njemu, kaže poslanik sallallahu in kana fi fihi ma eh, in kana fihi ma taqul faqad igtabta wa in lam yakun faqad bahatta. Ako bude pri njemu to što si rekao, Znači, ako rekneš istinu o njemu, a on to ne voli da se širi o njemu, možda, brat, nije nekog lijepa izgleda, tako, ili nešto slično tome. Ako rekneš bude istina pri njemu, ogovorio si ga. Ako ne bude, onda si ga još više šta, onda si ga potvorio. Ako ne bude to pri njemu što ti govoriš, potvorio si ga. Allah te barika kratala u nastavku ovog ajeta kaže a yuhibbu ahadukum a lahme lahme ahihi meitan, fekerihtumu. Zar bi neko od vas volio da jede meso mrtvog brata svog? Fekerihtumu. A vi to prezirete. Allah te barek poredi ovo što smo sad spomenuli, ovo prvo, da se kaže o muslimanu, o Allahovu robu, nešto što on ne voli, a to je pri njemu. E ovo je kod Allaha te bareke kod ljudi je možda malo, i nebitno, nema nikakva značaja, a kod Allaha te bareke je kao kad bi insan sjeo za sofru svoga brata da jede njegov nas. Fekerih mu, može li ovo neko od nas sad da izvaga, da kaže, pa dobro, nije to nešto opasno, ne postoji takav. Vi to prezirete. Zato, braćo, bojimo se Allaha, te bareke vodimo račun šta radimo, šta govorimo o svojoj braći, govorimo samo hajr, وَمَا يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ Ko vjeruje Allah i onaj svijet, nek govori samo dobro ili neka šuti, neka spominje Allaha te bareke wa ta'ala. مثل yadhkuru rabbahu wa ومثل الذي la yadhkuru rabbahu Meselul hayy wal mayt. Primjer ono koji spominje svoga gospodara i onoga koji ga ne spominje je primjer živog i mrtvog. Ovaj spominje Allaha veličaga. On je živ. U primjeru živog. A ovaj ne spominje Allaha, će on nešto sigurno. E to je primjer živog mrtvaca, rekli bi tako. Mrtva insana. Sljedeća stvar, braćo, ako ne budemo vodili brigu o ovim stvarima i preispitivali sebe, ili bolje reći oni koji ne vode brigu i ne preispituju sebe, zapašće u šta? Neće vagati prioritete ove vjere. Pa će onda šta? Davati prednost stvarima, u vjeri nema ništa nebitno, ali će davati možda u datom momentu nekoj stvari koja je vrlo bitna, ali u datom momentu mi imamo nešto bitnije od toga. Onda će ljudi davati prednost ovim, ovim manje bitnim stvarima. Pa ćeš tako naći danas daju možda ili nekoga sličnog koji drži tamo ciklus predavanja braći o hađu, 10, 15, 20 predavanja, u tančine sve. A taj ciklus drži ljudima, Allahu a'lam, među njima možda za deset godina niko neće biti u stanju ono što se vidi, jel da, da ode da obavi hađu. A A on zajmio ciklus 20 predavanja, da to on rastabili pa dvije godine ili godina. A među njima sve fukara do fukare zekijata niko nije dao možda deset godina, jer nije bio obavezan. A čak i ako su mogućnosti da odu, vidimo im, braćo, mnogi Odu na hađ i dole čine širk. Zašto čine širk? Zato što ništa ne shvataju. Zato što im se ne objašnjava ovaj din. Zato što ih niko nije podučio inna laha la jagafiru e jušreke bih. U istinu Allah neće nikome oprostiti širk da učin. O jagafiru ma dune dali i ješa. A sve što je manje od toga, ispod toga, kome bude ti oprostit će. Danas kad neki pričaju o ovim temama, jel de, širk, kuf, Tekfir. Bježi od njih. Bježi od Gotovo je, kaže, ovo su tekfirovci. Pa zar vraća stvar za koju Allah garantuje da neće oprostiti ko dođe pred njeg sa njim, sa tom stvari, a nije se pokaju. Zar ta stvar ne zadaje pažnju da se o njoj po najviše govori? zadaje svaka. Ali kad se sve pomiješa i pobrka kod ljudi, onda vidiš situaciju da ništa više nije onako kako treba da bude. Tako je bio primjer, da braćo, onih na Al-Azharu i Tatara kad su ušli u Bagdad, u islamsku državu, skrkali je gotovo do zemlje, a prenosi su nekim predajama, ovi kažu, ajmo pozvati učenike da se okupimo u halke, svima dati Bukariju i da izučavamo, možda Allah neki bereket pa ćemo mi možda tako dobiti nekog hajera. Da su otvorili poglavlja, o džihadu, sve bi im bilo jasno. Naši braćo prioriteti moraju se znati u ovoj vjeri. Zatim ćeš, braćo, vidjeti ljude, pitaju o svemu i svačemu, samo ne pitaju onome o čem trebaju. Pita se sve i svašta. Kaka je Nuhova lađa, kolika je bila, ovako, onako, stotine na pitanja a ono o čem treba da se pita ni na kraj pamet. Etka je bio je šejh, ja zaboravim ga upitati. pet godina pitanje, a ključno pitanje, za njega možda. Tamo radi se o nekoj vrlo bitnoj stvari, a on opet kroz pet godina zaboravio pitanje. Ja i vredine amenu, la teselu an ešja in tugde lekum tesukum. U vjernici ne, ne pitajte o stvarima koje ako vam se objasne zadaće vam poteškoću. وَإِنْ تَسَلُ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ Ako budete pitali onima, dok se Kur'an objavljuje, bit će vam pojašnjen. Bit će pojašnjen, pa će onda pričiniti teškoć. Pa oni su prije pitali, Allah kaže. Kad سَلَهَا قَوْمُ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَسْبَهُ بِهَا كَافِرِينَ Pitali su onima oni prije vas, a zatim nakon toga zanevjerovali. Nekad, braćo, mnoštvo pitanja i znanja može čovjek samo štete donijeti. Mi, braćo, znamo, mi znamo, braćo, kad smo mi nekad na početku svi bili, jel de, ušli u ovaj Allahov din, pa smo bili željni da na brzinu mnoštvo toga naučimo. Zašto? Zato što nas je interesovalo kako je radio Muhammed sallallahu da bi i mi tako radili kako je klanju, kako je postio, kako je abdes uzmo, kako je ovo, kako je ovo. I to smo sve pitali i željeli da na brzinu pokupimo da bi i mi to radili. I zato je tad bilo u namazu i suza. I bilo je svega, bilo je mnogo, svaki od nas to zna, mnogo nekih osjećaja unutar. A danas, kad je se naučile te stvari, pa sad došle da se uče neke druge stvari, možda koje sad ovo ako budem primjenjivo nije vakat. Možda će mi ovo nanijeti neku štetu. Možda će me neko prozvati negdje slično tome. Sad treba malo mudar, pametan biti. Nema više braća. Ni one oštrine u govoru. Ni one iskrenosti. Nema više ni dersa da se napravi da je to neki ders kad ljudi čuju da kažu maša Allah. Neka su plakala braća slušajući takve dersove, jel? Nema više toga, sad se to sve istopilo, sad neki politički govori. Insan to vrlo lako osjeti i i vidi. Zato što je nestalo više traženja znanja ili kod nekih, radi čega? Radi praktikovanja. Danas su se ljudi pozabavili o sebi, jel te znam, već, Taj. Tako je, braćo, došao čovjek pitati Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ja Resulallah, meta sa, u Allahu posneće, će sudnji dan? Kad će? Reci nam. Allahu poslanik salallahu alejhi u mnogobrojnim hadithima je pojasnio, to jeste nagovijestio, jel tako, dolazak i preznake sudnjega dana. Upozoravao je na njega mnogo, tako? Kad bude to, to, to, tako i tako. U ovoj situaciji šta kaže Allah poslanik sallallahu ovom čovjeku? Jel mu rekao kad ovo bude ili ono, nego mu kaže ma aded A šta si ti pripremio za taj dan? Za nje, za sudnji dan ili za nju, jel? za nje, našem Šta si pripremio za taj sudnji dan? Šta te briga kad će doći? Čak i da znaš da ti se sad kaže doći će tad i tad, ali to je nemoguće. Zato što Allah samo zna kad će doći kakve ćeš koristi imati ako na njega dođeš, a nisi činio hajr i dobro? Kakve koristi imaju danas ljudi koji znaju da će im smrt doći? Sa jakinom su u to ubijeđeni, čvrsto, a ništa. I govore, možda i tvrde da će biti proživljeni, a ništa ne rade za to i za taj dan. Kakva je korist? Zato poslanik sallallahu na ovakav način odgovara na ovo pitanje pojašnjavajući, edebujući, podučavajući umet. Da je važno da mi šta? Pitamo o stvarima u kojima ćemo naći hajr. Da to ne budu sutra dokazi protiv nas. I da pitamo o stvarima u kojima ćemo se okoristiti i na ovom, a posebno na onome svijetu. Mora biti, braćo, ovako. I ono, i ono, sa čim ću završiti ovo, inša obraćanje je to da smo sad uvidjeli donekle, a i inšala nadam se da nam je ovo sve jasno i poznato, Eto, možda ovo će samo još osvježiti neke stvari. Molim Allaha da bude. Vidjeli smo, braćo, kako Allah naređuje da se treba, kako treba i kako ne treba. Šta proizilazi kad insan vodi račun o stvarima o kojima treba da vodi, a šta će proizići onda ako bude vodio račun o stvarima o kojima ne treba da vodi. Pa tako, braćo, moramo da budemo svjesni da ćemo biti odgovorni za nas i naše porodice. Mi smo ovdje vraćani iz raznih krajeva, možda raznih država. Živimo ovdje i onda. Živimo u teškim vremenima. Živimo, braćo, u vremenima kad neprijatelji Allaha te bareke i naši neprijatelji žele da šta? Da našu djecu budemo mi ti koji ćemo finansirati odjevati, oblačiti to po propisima kakvim oni hoće. Ne možeš svaki, ne možeš naki. Treba ti ova knjiga, faliti ona. To hoće. A da oni budu ti koji će i oni odgajati kako oni hoće. To oni od nas hoće, braće, I to nastoje. Pa sad čujem ovdje pričaju kako je malo osnovna škola. Što? skontali su oni, imaju ovi neki, nekako tam proguraju u osnovnoj školi, ali eto, mnogi ljudi ne daju u srednju školu nikako da ide. Pa onda šta, nametnut ćemo im je da mora, da mora ga poslati nama. Jer što, tad je, tad je najveća prilika, u tom dobu da ga mi izgrabimo. A kad ga mi izgrabimo, brzo ćemo mi njega ubijediti da je njegov babo lud i da nije normalan i da je zastario. Šta nam ovo braćo govori? Kad oni ovako nastoje, šta mi mora da radimo? Kako mi moramo da nastojimo? Neminovno je, mi ne možemo izbjeći braćo da živimo i da se susrećemo s ovim ljudima. Sutra će naša djeca čak i da odrastu da ne vide ništa od ovih stvari, od ove nepokornosti. Morat će izaći u ovaj bijeli svijet koji je sav pokvaren. Možda će im to što ništa nisu imali prilike da im neko pojasni, da im poduči šta su te stvari da im ukaže na njihovu pogubnost, možda će ga to dovesti u velika iskušenja. Onaj koji je prošao džahilijet i iskreno se prihvatio vjere, on nema želju za njim. On se utječe Allahu te bareke atara kad pogleda ljude u tom džehlu i sjeti se da je bio nekad on takav. To je osobina iskreni. To je osobina od one tri da će osjetiti slast imana. Da mrzi povratak u džahilijet kema jekrev en jaku finar. Kao što bi mrzio da bude bačen u vatru Pa kad insan osjeti ovako, dobro je. A onaj koji nije braćo imao priliku, ne zna šta je to, njemu se to mora objasniti ukazati na pogubnost toga. Jer ako se to ne uradi, onda ćeš ga dovesti sutra u iskušenje da će on početi da gleda i da razmišlja šta li je to, kako je to. Pa možda će ga povući u to, a onda mu možda bude kasno. Zato, braćo, kad smo shvatili da je situacija ovakva, da oni žele od nas oteti našu djecu, da oni nastoje da mi budemo neka generacija koja će prohujati sa vihorom, tako što ćemo mi nešto odojnati svoje, a naša djeca će biti normalna po njihovom, jel? pa će oni sutra živjeti normalno. Oni ne kriju ovo kad govori. Oni kažu, ne interesujete vi nas. Zašto? Inšala, mi smo ovo prihvatili iskreno. I oni znaju, nema tu priče. Ljudi koji su bili na dnu lijeta. I sad ćeš ti njega ubjeđivati da je lijep u kafani. Subhanallah il Ko će ga ubijediti? Znaju oni da ne treba tu gubiti vrijeme. Neće on tu ništa ni postići. Nego treba na one koji su naš šta, rezultat i plovio. tako? Zato, braćo, mi znamo da naša djeca moraju ovdje tam da provode u školama toliko i toliko, a mnogo vremena, da ih oni odgajaju. Zato ovi ovakvi mešidi, naselja i sve to, bilo gdje bila, nema veze, braću, ovde ili onde moraju da dobiju svoju funkciju u pravome smislu. I ovo je, ovo je ono o čem ja želim da posebno kažem koju riječ da se osvrnemo, da razmislimo i da inšala popravimo svoja stanja. Moramo biti realni. Ne radimo dovoljno. Situacija nam nije kako treba, a mi smo krivi. Prouzrokovali smo je. Naši mešidi ne smiju biti otvoreni samo da bi šta? Tek tako iz inata prekosili ovima drugima. Samo to. Ne. Nego moraju da postanu medrese u kojima ćemo se mi i naše porodice odgajati. Da napunimo ove mešćide od jutra do mraka. Što više mogućnost i priliku imamo da to činimo. Da u njima oformimo šta? Podučavanje. U mnogim džematima možda, ne znam da li uopšte ima ikakvih aktivnosti. Pričam realno već. Moramo se potruditi oko toga. Moramo se potruditi da inšala našoj djeci pružimo ono što je u našoj mogućnosti, u našem domenu. I onda da se oslonimo na Allaha te bareke Ako mi budemo samo u ovim mešidima tek tako boravili kad mi hoćemo, nećemo uspjeti, braći. Nećemo uspjeti. Vidimo na terenu da se dešava da već imamo situaciju da kod nekih djeca izrastaju do doba islamske punoljetnosti, jel tako? Nažalost, vidjeli smo dosta primjera gdje je šta situacija vrlo katastrofalna. Do te mjere da su neki od njih možda nema im više nikako među nama. Uhljebili se, osilili se i sad babo, šta te briga šta ja radim. Nema im, nažalost. Ima i tako. Ne znam je to. Pa ću ja završiti još koji minut. Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> Allah braćo, zaključak svega ovoga, moramo se dobro potruditi da povedemo brigu o najvažnijim pitanjima, a to smo mi i naše porodice. Živimo u teškim vremenima. Hoće da nam, što oni kažu, jel? Hoće da nam otmu našu djecu. Oni hoće našu djecu, braće, da otmu. Nije mi njihov. To su oni koji hoće našu djecu da otmu ali mi inša Allah uz Allahu pomoć nećemo to dozvoliti. Zato ćemo napuniti naše mešćine, napuniti i podučavati sebe i odgajati sebe i svoje porodice. Ja kažem, brate, nemoj da ti dijete spava a ti ideš na sabah, kaže, žao mi ga, još je malo. ga. Ako ga sad ne navikneš, kad ćeš ga navići? Nećeš kad budeš ti htio i kad ti budeš mislio. Radimo, braćo, na tome. Organizujmo u našim džematima situaciju da funkcioniše inšala u našem domenu noliko koliko smo u mogućnosti sa znanjem i ostalim kadrovima kako bi Allah te bareke dao veliki hajer u Vidjeli smo, braćo, na terenu u proteklom ovome periodu da su mnogi ljudi upravo zapostavili ove stvari. Danas nema kako njihovih porodica nigdje nema ni. A znate li zašto, braćo? Zato što su mnogi ljudi zbog prevelike ljubavi za tim svojim porodicama koje kad su iznikle, izrasle, razotkrile im šta? nisu mogli onda da dođu i da kažu sad je slika jasna, nego šta poveli se za njima. Pa su radi svojih porodica koje su im osramotile i ponizile i oni udaljili se od Allahove vjere. Možda su mnogi, nije možda nego ima i takvih koji su u potpunosti ostavili Allahu vjeru zato što nisu uspjeli da odgoje svoje porodice. Pa su zbog stida i svega toga i te ljubavi prema njima polako se metar po metar priklonili njima. Zato Allah kaže Ja juhan ladine amenu inne min ezvađikum va euladikum aduva lakum O vjernici u istinu među vašim porodicama, ženama i djecom imate neprijatelj. Pripazite im Vidi, neprijatelj odveo čovjeka od istine. Dolazim da klanjam u jedan mešid džamija što kažu kad tamo od jednoga brata sin kraj mene on klanja mukellefi a on novotar. Niti zikri posle farda, niti diže ruke, ništa nisači. To je, braćo, ibre. ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر Ima možda i gorih situacija. Da ne spominjem, ne bi da kvarim ovaj, ne bi da kvarim raspoloženje, nego samo da razmislimo o svemu ovome i da se inšala unutar džemata gdje smo trenutno pozabavimo o ovim pitanjima, da im damo prioritet, da se preorganizujemo još jednom i da načinimo metod u kojem ćemo inšala popuniti sve moguće ne šupljine, ne praznine, nego vrijeme koje treba da odvajamo za Allahov din, za učenje, izučavanje. I sjetimo se da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Yatba al-mayyita thalathatu, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarju ithnani wa yabqa wahid, fayarju ahluhu ve maluhu ve jebha عَمَلُهُ Umrlo ga prati troje, pa se od tog dvoje vrati, a to je šta prati ga njegov, njegova porodica, njegov imetak i njegova djela. Pa se dvoje vrati, to jeste porodica i metak, porodica se vrati da se sikerama rasparča i metak, tako? I to ima, a sa njim ostaju njegova djela pa vodimo račun da nam ovo bude prioritet, jer ako ne budemo dali prednost Allahu te bareke od dala, ponizit će nas i svi oni koji su dali prednost bilo čemu nad Allahom nisu izašli kao pobjednici. Allaha te bareke od dala molim nam oprosti grijehe, da nas smiluje da se koristimo ovim i da nađemo inša sve ovo, sva ova naša druženja, sva ova nastojanja da se zbližimo, da razmijenimo mišljenja, da razmijenimo naša iskustva, da popravimo svoja stanja, da nađemo kod Allaha te na vagi kad nam bude najpotrebnije. Molim Allaha da popravi stanje umeta, da pomogne međajim sve one koji rade da Allahova riječ bude gornja, da popravi stanje nas i naših porodica. Kulu koli hava ostakiru ali veleku, ostakiru innahu hrvata Allahu rahim. Barik Allahu fiku. ثمن بخس ممحوق والعقبى سقوا ومضيت حسين إلى سفر والأمة أغرقها سهل وأفات bien. www.com.pudiernica www.paltal.com soba Put vjernika. Put vjernika. za stanje islama i i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.palta.com Soba put, vjer, soba put, vjer, portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put, vjernik, Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom, Soba put vjernik,